Eta arraunketan, asteburu erabaki horra izan da, e, nesketan arraun lagunak ez nagusitu da Eusko Tren Ligan, Zarauzko ikurriña astinduz, bukatu bute Liga Donostiarre gainera, juntan boste estropa da irabazita, eta tekae bat Ligan aldiz, San Pedro Tarra izan da gehiago azken aste ondarruntan, eta lapurdik bigarren bururatu du Liga, arkotren aitzinetik, aldiz, e, bigarren postu horrek gorengo mailara igotzeko playoffak jokatzeko aukera emango die lapurtarrei, horiekala, e, Bixente Txegara, jokarez banaiz, lapurdiko pre presidentea, taldeko presidentea, e, eh, telefonaren beste motora zaitu egunon? Egunon bai. Egunon, beno ba, sasoi osoan lidertzan izan zarete, eh, ligako zeikapenean, eta atzo une batez e, kanpoan, azkenik bigarren zeikatu zarete, e, bain arna sarturik nola, baloratzen duzu, sasoina? Ba, bai, egia da atzo hori gure lehen posturik aldu ginola, e, galdu dugula, baina eh, hori temporaldi bikaina, bikaina egin dugu, e, zinez historikoa da gertatzen ari zaiguna, hor, e, kai bat ligako lehen, do, bigarren postu hortan eh, kokatzea, ba, izugarria da guretzat, jakin behar da demoraldia xeran, ba, e, ginela liga hortan, e, e, jaz, liga ginen, beraz, aurten e, upatu ginen, eta ba, hor kokatzea izugarria. Bai, eh, atzokoan ikusi zenagatik, e, eh, azken palada arte ez, eh, lehiatu behar da? Bai, atzo ikusi dugu hori lehen, lehen luzean, eh, lehen estropada bos minutu pasata, estropadan seigaren kokatzen ginela, eta e, playoffa ere, igotzeko playoffatik kanpo galitzeko arriskoan ginela. Mm E, hori, goi talde bat da, eta zeliga hori, eta azkenean segundu batzotan jokatzen dira estropada Eta atzo ere ikusi dugu azkenean irugarren bukatu, laugarren bukatu dugu estropada, salbatu dugu playoffeko igoerako aukera hori, eta male euski lehen posto ez dugu babestu izan baina bikain, estropada bikaina izan da, segundu batzongatik eh, Eh, pixka gibeletik. Bai, eh, aipatu duzu proiektu gaztea izanagatik ere teka ebat ligara igoberriak e, zarete, lehen urtean lortu duzute, playoffa jokatzea gorengo mailara igotzeko, hori balioan jartzeko balentria da, ezta? Bai, ba, jadanik igo ginen hau aintzineko urtetan, baina ez ginen olako maila erakutsi hor kai e bat digan, eta, eta bai, aurtengo, aurten erakure montilek erakutsi duten baina, ba, zinez, jaten honen zala izugarria da, ikusi behar da horleiatu girela mm, San Pedro eta Pasai Donibane arkote, horiek ere maten dute ia lau bost urte, eta ebat ligaratu igonaian, e, horiek jadan, e, eh, azeterat igonaian, azeten jadanik ibilia dira horiek, eta zinez esperientzia hondiko taldeak dira, bertze baliabide batzu dituzten taldeak dira, eta gu horiekin eh, borrokan ibili gira eta ala, bikaina. <laughs> e, ondoko itzordua beraz, playoffa izanen da, ez dakit nola joango den hori, e, Galiziarrekin indarrak neurtu behar da, edo nola? Bai, jo, e, playoffa jokatuko da irailaren e, biegunetan, eh? e, irailaren amasei, e, amaseian bermeon, irailaren amazazpian gero Portugaleteko uretan, eta bai, izanen beraz San Pedro eta gu hemen Euskal Herritik, eta Galiziatik e, ares eta bigarren kokatua den eh, taldea orain burutik eh, joan zait. Eta bosgarren talde bat eh, lemaiatik jautsiko dena, sant, jaustekotan dena, santurtzi dena. Eta ordan mm -hmm. post guzioien artean, ba, bileku irabazterat goaz hori. E, azeten ibintzeko. Ongi da. Ba, Bixente Txegarai, esker mila, eh? izanagatik eta kura jaun.